Taj osjećaj zbog same strahote sudnjega dana i polaganja računa je kod mnogi ili zamro totalno ili ga nema nikako. Jer kada bi se čovjek prisjećao strahota sudnjega dana računa, zasigurno bi uspjeh bio puno bolji veći. Ljudi strahuju od svega i svačega. Kad se spomeni policajac, ljudi mijenjaju boje. Kad se spomeni ministar, ljudi mijenjaju identitet. Kad se spomeni Amerika, ljudi promijene vjeru. Odmah je uzmu za Boga. Kad se spomeni i kad se spomeni, taj strah koji se tad pojavi, braćo moja, i tekako opasan. Zašto? Kako može sebi rob Allahov dozvod da ga bude strah Allahovi robom? Da u njemu vri strah kakav može biti samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako može biti kad uzvišeni kaže, kada govori o strahotama sudnjeg dana, kella ida duketil ardu dekenu deka. A ne valja tako. Kad se zemlja bude zdrobila, subhanahu wa ta'ala poravna brda i zemlju, a njegovi robovi i njegova sva stvorenja koja je stvorio ustanu pred njega te bareke od dana. Kaže dalje uzvišeni. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا I kada dođe naređenje gospodara Tebare Keutala, gospodara Tvoga. A meleki budu poredani u safove, jedan do drugu. Doći će Allah Tebare Keutala na način kako samo on to zna. Da presudi. strahuju kada dobiju poziv za sud. Pa pogledajte koliko stvari urade samo da nađu opravdanje. Zato što je je strah. Da neće dobiti dan, dva ili godinu ili nešto zatvora. Ne kažem da straha nema u ljudima. Ali ako te ovaj strah natira da počiniš kufr i počinio si ga samo zato što te strah od Allaha nije sprečio, nego strah od ljudi, pa od straha od ljudi podjegao si Allahovi srbi. Uzvišeni kaže vađara obbuke od mene ko sapfe on sapfa i kada siđe gospodar tvoj i mene ki budu poredali jedan iza drugog. Bileži muslim u svome sahiru od Abdullaha ibn Masuda radijela han. O riječi mozvišenu ođije jom i dim bi džahennem i kad se toga dana primakne džahennem da je poslanik ali salatu wasalam nakon ovoga ajeta rekao džahennem će biti toga dana primaknut poza pokazani predočeni. Imaće 70.000 povodaca. A svaki povodac će vući 70.000 meleka. Zašto je ovo strahota? Na ovom svijetu ljudi se boje svega i svačega ovom svijetu strah će biti samo da lahate bareke od tada. Pa, kada ljudi ovo budu vidjeli, reći će, kako kaže uzvišeni, jome, jome, jome idinjete zekjeru insanova enna lehu zikra. I tada će se insan, to jest čovjek će se sjetiti. A našta mu je to osjećanje? Našta će se čovjek sjetiti? To jest sjetit će se onoga što je radio na drljavu. To jest našto je sjećanje? To jest da li mu ovo sjećanje koga se sad sjeća može koristiti ili će naumjeti? ta vredi se ovoga danjalka. Preporučujem sebi vama da se bojimo Allaha Tabarak i Otala. Strah od Allaha za večer natjeraće roba da pametno govori. Strah od Allaha će natjerati roba da bude pronisiv. Strah od Allaha će natjerati roba da ide prema Allahom. Sve ono čime prekidate veze sa vama, Azzeva Čelu, morate ponovno uspostaviti. Da ne bi bili od oni koji će govoriti na sudnjem udaru, Jakul, ja lejte ni paddem tu li hajati, kamo sreće, pustali sreće da sam se za ovaj život pripremio. nemojte gledat šta drugi putnici za ahiret rade pored vas. Ugledajte se u one bolje. U koje? U one koji su preselili, braćo moja. Ugledajte se u one koji su pojeli svoju na faku, udahnuli posljednji kisik na ovome svijetu i otišli. ليتني قدمت لحياتي će se mnogi kajati i zašto se nisam pripremio za ovaj život. Ova priprema znači zašto nisam imao još para, zašto sebi nisam nabavljao još auta, Zašto sebi nisam nabavio još njiva? Zašto sebi nisam nabavio još koju kuću? Ova priprema, ja lijte ni kadem tovi hajati, znači da sam Bogom bio roba Allahom, da sam Bogom molio Allah za svoje grije, da Bogom nisam Allah učinio širka, da sam i da sam i da sam ali da sam ovdje bio Allaho pravi. U tom smislu, ako je čovjek bio grešni, tad će se pokajati iskreno za svoje grije. A onaj drugi će zažaliti što nije bio još pokorniji, braćo moja. To su riječi i značenje ovih riječi. Jakul Ja rejte ni kodem tu li hajati. Kam mu sreće da sam se za ovaj život pripremio. Neće čovjeku naopasti iskušenja sa dunjalka. Neće čovjeku naopasti ni bijela kuća, ni meci, ni sinovi. Neće mu ništa nam pasiti. Ni njegova žena. Osim onoga što je već kasno bilo da uradi. U tom smislu Ahmed Muhammed ibn Umreta radijal ono prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Kada bi neko od vas od momenta kako ga majka rodi pa do smrti prodao na sežnji Allahu azzavrđanu. Učinilo bi mu se na sudnjemu danu da je to malo. Kaže Rasul Ali Islat Vrselam, pa će i takav poželiti da se vrati na dunjavu da bi imao više nagrade. Pogledajte opisa i badete. Kada bi neko, kako ga majke rodi pa do smrti, bio na sežnji, kada dođe u strahote, misliće da je malo. Nemojte se prsiti.